Nilqakom għall-ewwel programm b'sensiela ta' noti memorabbli flimkien miegħi, Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. F'din is-sensiela ta' noti memorabbli se nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn aspetti tal-mużika f'Malta illi għadhom miftakra avolja dew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però se nkunu qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn mit-sena u aktar li natu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Ġifieri li naraw X'hemm minn din il-mużika li la jgħaddi ż-żmien tkun tassew memorabbli u dan għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi mużika ta' żminijiet oħra. Dan it-traġitt huwa wieħed ta' tfittxija storjografika aktar milli analiżi storika. Naħseb illi r-raġuni ta' dan hija waħda ovvja kull min qed tipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Tajja però illi eh, din il-ħaġa nispjegaw kol f'termini eh, mhux daqstant akademiċi. F'sens ġenerali allura u eh, simplifikat, l-istorja nistgħu ngħidu li tinkiteb minn dokumenti li jinkisbu minn arkivi u sorsi oħra u bosta drabi jinkludu l-interpretazzjonijiet partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Madankollu, jekk m'hemmx dokumenti jew kella, jekk id-dokumenti li jeżistu ikunu oskuri, eh, nieqsa mill-kuntest meħtieġ biex nifmu sewx fihom jew eh, mhux aċċessibbli b'mod faċli għax flok organizzati per eżempju f'arkivju jew f'xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-hawn u lin, u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu. Allura ikun ferm aktar diffiċli li tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi se nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari Biex naraw ftit xemm li nistgħu niftakru mill modi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan li nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna noti memorabbli. L-ewwel eżempju li għażilt għal dan l-ewwel programm f'din l-ewwel sensiela ta' noti memorabbli huwa kummentarju tal-istoriku Vincent Zammit. Bħal ħafna mid-dokumenti li fihsibi nippreżentalkom waqt dawn il-programmi, dan il-kummentarju ta' Vincent Zammit huwa meħud mill-arkivji ta' Campus FM. Preċiżament mis-sensiela tiegħu Dettalji mill-passat, illi kienet tixxandar fuq dan l-istazzjon fl-2004. Dettalji mill-istorja. Jekk wieħed jagħmel mistoqsija dwar liema tip ta' mużika nistgħu nsejħu li hija Maltija, Naħseb li jkun hemm diversi risposti, għalkemm il-varjetà tagħhom mhijiex sejra tkun daqshekk varjata. Bħala mużika mill-ewwel nassoċċaw dak li hu Malti mal-għana. Iżda din m'għandix tkun l-uniku mużika Maltija li nistgħu nirreferu għaliha b'dak il-mod. Barra minn hekk wieħed irid jiftakar ukoll il-mużika hija xi ħaġa aktar universali u għalhekk kull tip ta' mużika tista' tingħad li hija marbuta ma' dak il-pajjiż. jew perjodu minħabba x-xogħol li kien isir mill-istess kompożituri lokali, u dan huwa l-każ ta' Malta wkoll. Kien hemm diversi tipi ta' mużika skont iż-żmien partikolari. Tant ieħor il-mużika kienet tkun differenti skont l-attività nnifisha. Waqt l-attivitajiet uffiċjali Fejn kienu jidħlu il-kapijiet tal-pajjiż, wieħed kien jistenna li jkun hemm tip ta' mużika li dejjem tiġi assoċjata ma' dawn il-lokalitajiet u avvenimenti. Fl-istess ħin fil-knejjes tagħna kien sejjer ikun hemm il-mużika adattata għal dan l-aspett. Il-mużika tal-Knisja kienet tkun differenti wkoll skont l-importanza tal-Knisja stess, kemm jekk din tkun il-katedral jew waħda mill-kinejjes tal-kavallieri inkella xi knisa żgħira fil-kampanja Maltija. Mużika li l-Maltin kienu sejrin jużaw ta' spiss kienet tkun dik li wieħed jista' jgħidilha popolari għax l-għana hija marbuta mal-poplu bħal kull tip ieħor ta' mużika li nistgħu ngħidula folkloristika. B'din il-kelma ta' mużika folkloristika wieħed mhuwiex qiegħed inaqqas il-preġju tal-istess mużika għax dejjem Irridu nibqgħu niftakru li din it-tip ta' mużika kienet marbuta ma' attivitajiet, grupp ta' nies kif ukoll sitwazzjonijiet ferm differenti mill-istess okkażjonijiet aktar uffiċjali. Tip ta' mużika oħra li hija marbuta ħafna magħna l-Maltin hija dik fejn jidħlu il-baned tar-raħal. Il-marċi għal waqt il-festi tradizzjonali tagħna huma parti ferm importanti f'dak li għandu x'jaqsam mad-daqq tal-mużika u b'hekk il-parteċipazzjoni ta' ħafna aktar membri mill-istess komunità. Naturalment, wieħed ma jistax iħalli barra l-aspett modern tal-mużika fejn sejjer ikollok kemm dawk li huma artisti individwali kif ukoll oħrajn li jiffurmaw parti minn grupp. Kull tip ta' mużika sejjer ikollha l-laqta tagħha. tal-ambjent, kif ukoll il-mentalità u għalhekk wieħed jista' jitkellem dwar il-mużika f'Malta minn kull aspett immaġinabbli. Hawnhekk tajjeb li ngħidu wkoll li l-influenza mużikali hija vasta għal Maltin. U dan minħabba l-fatt li l-istess storja politika tal-gżejjer għaddietna minn taħt il-ħakma ta' diversi komponenti tal-aqwa poteri tal-Baħar Mediterran. Din l-istess ħaġa nistgħu narawha fil-kuntest tal-lingwa tagħna. fejn hemm l-influwenzi ta' matul is-sekli. B'hekk hemm l-influwenza Arbija kif ukoll dik Ewropea. L-ewwel darba li għandna ismijiet ta' Maltin li kellhom x'jaqsmu mal-mużika f'Malta naturalment huma dawk li kienu mdaħlin fil-mużika sagra. Fl-1523 kien hemm Don Domenico Vella u ftit ta' żmien wara kien hemm Don Andrea de Federico. li kienu qegħdin imexxu l-iskola tal-kant tal-Katedral tal-Imdina. Dan juri li tiġa kien hemm ċertu organizzazzjoni. Dan ma jfassirx li kien f'dak iż-żmien li kien hemm tip ta' skola tal-kant fil-katedral, iżda sempliċiment li kien hemm Maltin li qegħdin immexxuha. Palma qalu l-riċerkaturi moderni, jista' jkun li dan seħ minħabba li ma kienx hemm barranin li setgħu jinġibu Malta ħalli jmexxu l-iskola huma. Għalkemm qabel iwassat tal-Kavalier f'Malta s-sitwazzjoni lokali kienet waħda f'ira, wieħed dejjem irid iżomm u dimajneħ l-istat tal-finanzi u tal-ħajja soċjali ta' Malta f'dak iż-żmien. Iżda hekk kif beda jkun hemm aktar xogħol, u serħan il-moħħ ta' difiża adekwata, allura kien hemm aktar ċans li jkunu żviluppati l-istess aspetti mużikali wkoll. Fuq kollox, mhux il-Knisja biss kellha bżonn ta' aktar mużiċisti. Għax issa, l-istess kavallier introduċew sistema sħiħa ta' attivitajiet reliġjużi li ħolqu wkoll il-pika mal-awtoritajiet lokali. Fl-arkivji Maltin insibu wkoll manuskritti ta' kodba korali li jmorru lura għas-seklu 15 kif ukoll il-bitu tas-seklu 16. Dawn juru li beda jkun hemm ċaqliq favur li jkun hemm mużika sagra aħjar milli kien hemm qabel, hekk kif is-sitwazzjoni kienet qiegħda tirranġa ruħha. Fuq il-flotta tal-ordni kien hemm ukoll il-bżonn ta' nies li jdoqqu xi instrument u dawn kienu parti minn dan l-qawmin mużikali. L-influenza tagħhom forsi kienet ftit għal-bidu, iżda ma' żmien kollox beda jkompli juri li dawn kienu qegħdin iħajru aktar Maltin li jinkludu l-mużika f'diversi taqsimiet tal-ħajja ta' kuljum. L-istrumenti bdew ikunu mibdula biex minn dawk li wieħed jista' jgħidilhom tradizzjonali, meta jkun hemm l-istrumenti l-oħra li bdew ħajru żvilupp differenti wkoll. Mhux ta' xejn li s-seklu 18 meta s-sitwazzjoni soċjali f'Malta kienet inbidlet ħafna, beda jkun hemm anke id-daq ta' mużiċisti waqt il-festi popolari Maltin. M'għandhom x'jaqsmu xejn mal-mużika tal-banet li nisimgħu llum Iżda dan kien il-bidu wkoll. Bidu li kompla jiġi żviluppat lejn is-seklu 19 fi żmien l-Ingliżi. Ir-reġimenti li beda jkun hawn fostna bdew joffru d-daq tal-mużika militari li bdew jaffaxxinaw lil Maltin. U hekk kif il-Maltin bdew ikunu ingaġġati mal-istess reġimenti u wħud minnhom anki spiċċaw biex daħlu fil-banda tar-reġiment, Allura kien biss pass il-bot qabel mal-Maltin bdew jorganizzaw il-banet tagħhom huma wkoll. Dan kollu li għadna mhuwiex l-istorja fil-qosor ħafna tal-mużika f'Malta, għax fuq kollox, wieħed irid dejjem isemmi wkoll it-teatri li kien hawn fostna u li aħna ħallejna barra. Iżda b'dan l-informazzjoni wieħed ikun jista' jibda japprezza ftit mill-istess dettalji li għandna fl-istorja tagħna. Apparti il-kummentarju storiku minn din il-kontribuzzjoni ta' Vincent Zammit, xtaqt nislet żewġ ismijiet. Ħafna minn dak li hemm f'dan rakord ta' Vincent Zammit dwar l-ana Malti, il-mużika fil-knejjes u l-banet per eżempju, insibuħ f'diversi sorsi oħra. Li laqatni b'mod partikolari kienu l-ismijiet ta' Domenico Vella u Andrea De Federico, bħala l-ewwel żewġ Maltin magħrufa bħala għalliema tal-mużika, fil-każ tagħhom fil-Katidral tal-Imdina. Ngħid id-dritt li jiena qatt ma kont smajt b'dawn iż-żewġ irġiel qabel ma smajt dan il-kummentarju ta' Vincent Zammit. Ċert li l-biċċa l-kbira tan-nies li qed jisimgħu dan il-programm bħali ukoll ma kienu xjafu la b'Domenico Vella u sqanqas b'Andrea De Federico tal-anqas bħala l-ewwel żewġ ħalliema tal-mużika f'Malta lura fis-seklu 17. Wara ftit riċerka ħafifa dwar eh, dawn it-tnejn, sibt ruħin għallef fi ktib ta' Frederick Aquilina li jismu Beninio Zarafa and the Neapolitan Gallant Style li huwa publikat minn Boyd Allen Brewer eh, fl-2016. Propju fit-tieni kapitlu ta' dan il-ktib, eh, dan il-kapitlu jismu A Concise History of Church Music in Malta from the late 15th century to the 18th century, Insibu li Domenico Vella kien impjegat biex jgħallem il-kant u l-mużika fil-Katidral tal-Imdina fl-1523, filwaqt li Andrea de Federico ħa postu erba' snin wara, jiġifieri fl-1527. Ismijiet u dati biss għandna hekk ħaniftehmu, eh, ftit li xejn hemm aktar. Per eżempju, dwar l-allima barranin li ġew qabilhom u b'mod partikolari anka dawk li għalmu lilhom. Jum kella dwar x'sar minn dawk li għalmu huma. Per eżempju, jekk il-patri Agustinjan Petro Kallus, illi ħal istess inkarigu fil-katedral tal-Imdina fl-1535, kien student tagħhom. Naħseb li fl-arkivji tal-Katedral tal-Imdina ċertament li hemm aktar dwarhom dawn l-ewwel żewġ għalliema tal-mużika Maltin li nafu bihom. U kien hekk li ftakart f'Dun Ġwanna Zoppardi li ħallina fi frar ta' din is-sena l-2021 u li għal tant snin ħadem biex jiġu modernizzati dawn l-arkivji tal-Katedral tal-Imdina. fost ħafna xogħol ieħor li jagħmel anke Dun Ġwan. Fil-kollezzjoni ta' programmi ta' Campus FM sissa ma rnexxin insib ebda kontribuzzjoni mingħand Dun Ġwan Azzopardi. U allura minn flok se nsemmakom silta minn intervista li għamlitlu Miguel Xwireb għal Newsbook bl-Ingliż. The building here, this nice building, um, is under the name of the Cathedral Archives, of the Cathedral Chapter, and under its management. But this is not an archive, but an archive of archives, because um, it uh, embraces three principal archives of the Diocese of Malta. First, the cathedral archives. And I am going to speak of the cathedral archives and one section, its rich music collection. Then the Inquisition archives, which are complete and unique only here. And then part of the bishop's archives, the cathedral archives. We have a very rich music collection of old Maltese music, the oldest extant Maltese music, and other books, printed books of past maestro di cappella directors of this cathedral. This particular book, which is the only known copy in the world, of course, the manuscript original. And then going back to late medieval times, we have two codices written on parchment like this, um, in not in the modern notation or in the Gregorian chant, but in the Aquitanian notation, with music on one line and notes, three lines like graffiti. And this type of manuscripts are very rare in music history, and we are fortunate to have this. This would be some of the year 1300. Now, the oldest score by a Maltese composer is this, by a certain Giuseppe Balzano, and here you have Beatusville, Il Signore Don Giuseppe Balzano, 1652 and that is the oldest known extant piece by a Maltese composer eh, in Malta. Minn dan il-ftit klim minant Dun Ġwana Zopardi, hemm ħafna fuq xiex niddiskutu. Għal-programm tal-lum se nislet biss dettal wieħed. L-isem ta' Giuseppe Balzano bħala l-kompożitur tal-edem manuskritt mużikali minn xaħat Malti illi hemm fl-arkivji tal-Katedral tal-Imdina. Giuseppe Balzano anke fuq Wikipedia issib dwaru. Eh, mhux wisq, ħanajdu kif inhi, anke għax fil-Wikipedia bit-Taljan u bl-Iżvediż biss jeżisti artiklu dwaru sissa, la hemm bl-Ingliż u wisq anqas bil-Malti. Imma jekk tfittex dwaru tal-anqas issib aktar milli hemm pereżempju dwar Domenico Vella, Andrea De Federico jew eh, Petro Callus illi għadna kemm semmejna eh, ftit ilu. U dawn kienu għexu anke seklu qablu wara kollox. Biex jena għalek li l-ewwel intervent mużikali f'din is-sensiela ta' noti memorabli ikun propju kompożizzjoni ta' Giuseppe Balzano. Mill-album Treasures from Baroque Malta ta' The Rose Ensemble li ħareġ fl-2018. Din il-kompożizzjoni ta' Giuseppe Balzano jisima Dormi Dormi o Gran Bambino. Il-kompożizzjoni ta' Giuseppe Balzano mis-seklu 17, Dormi, Dormi, O Gran Bambino, mill-album Treasures from Baroque Malta ta' The Rose Ensemble. L-iskomp ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli mhux li noffru l-istorja tal-mużika f'Malta. L-anewlini hawnhekk huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifhmu aħjar mumenti tassew straordinarji mill-imgħoddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament nipprovaw ninsġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. U għalhekk illi kważi bla bżonn ta' spjegazzjoni, nażel illi ndoqqilkom xi ħaġa oħra li ġejja minn żmien ieħor b'tema kompletament differenti, imma li ma nistgħux nifirduha kompletament minn dan kollu illi ltqajna miegħu sissa f'dan il-programm. Mill-proġett Lejla Maltija ta' Mario Cordina mill-2014 se nisimgħu issa il-ġuvni Ħasan. kif interpretata minn Mario Cordina fil-proġett tassew interessanti tiegħu Lejla Maltija mill-2014, induru issa għal kompożitur Malti Nikolo Izwar, li għal kemm kellu konnessjoni maternali ma' Marsilja fi Franza, spiċċa jgħix l-aħħar 18 sena ta' ħajtu f'Pariġi fejn miet meta kien għandu biss 42 sena jew 44 għax manka nuqqas taqbil dwar id-data eżatta ta' meta twieled, indubjament huwa eh, kompożitur Malti illi huwa memorabbli u notevoli. Dwar iżwa ċertament illi nisimaw aktar matul din is-sensiela ta' noti memorabbli. Allum se profil tiegħu miktub mix-xandar magħruf u storiċista eh, Charles Xwiereb, għas-sensiela tiegħu tneħħilhom il-kappell illi kienet ixxandar fuq Campus FM madwar 20 seniru. Taqra Silejn Boħaġar. Nikolò Iżwar Xwiereb twieled il-belt fl-1773 minn familja Franċiża Maltija. Fil-fatt familtu minn naħa ta' missieru kienet tan-negozju u magħrufa fost l-ewlenin fi żmien il-Kavallieri fejn il-Gran Mastru Deroan kien jagħti appoġġ kbir lil missieru Fortunato li kien ukoll segretarju tal-massa frumentarja. Naħsbu li Fortunato u ibnu kienu fil-Mażunerija u favur il-miġja tal-Franċiżi Malta fl-1798. Niccolò kien pjanist u organist tajjeb ħafna u kompożitur li tgħallem ma' Michelange Vella u Francesco Azzopardi. Matul il-Karnival tal-1793 ikkompona l-Casaccello li ttellgħet fit-Teatru Manwel. Fl-istess sena mar Palermo Jistudja l-mużika u aktar tard tela' Napli biex jipperfezzjona l-istudji tiegħu. Fl-1794 ittellgħet kompożizzjoni tiegħu Firenze, l-Avviso ai Maritati, li tant saret popolari li aktar tard ittellgħet ukoll Turin, Dresden u Madrid. Mar-ritorn tiegħu f'Malta l-Gran Mastru de Rohan ħatru Maestro di Kappella ta' San Ġwann u aktar tard fl-1796 l-organista tal-istess knisja konventwali. Sal-1798 ikkompona mużika sagra għall-Ordni, inkluża l-Messa de Rohan. Sakemm ġew il-Franċiżi kien ukoll ikkompona kantati, seba' opri Taljani u għadd ta' għanjiet għat-Teatru Manwel. Fi żmien il-Franċiżi, Vaubois il-ġeneral Franċiż ħatru kummissarju tat-Teatru Manwel fil-Belt, fejn dam sal-1800, meta ħalla Malta l-Pariġi mal-istess Franċiżi, fejn sar mal-ewwel popolari bl-opera comique tiegħu. Matul it-13-il sena li kkompona fi Franza, kiteb ma' 30 opra minn dawn li saru popolari Pariġi u xterdu mal-Ewropa kollha. Fl-1817 iżwar ħassu diżappuntat meta rivali tiegħu Boidieu rebaħ ħatra akkademika li iżwar dehru kienet tixraq lilu. Sena wara miet feta żejra ta' 44, f'ħajja pjuttost laxka, u llum jinsab onorat bust mad-dawra tal-Opera di Paris u mitfun fiċ-ċimiterju tan-nies magħrufa Maria Callas, Oscar Wilde, il-kompożituri Bellini, Bizet, Chopin u Rossini, kif ukoll il-personalitajiet Amerikani eh, Gertrude Stein u Jim Morrison fost ħafna u ħafna oħrajn. Flok il-mużika incidentali li hemm f'dan ir-recording tal-programm ta' Charles Schwerer, Sandoq ilkom l-overture mill-opera Cima Rosa ta' Nikolo Zwar mill-1808. Lovice mill-opera Cima Rosa ta' Nicolo Zwar mill-1808. Dan ir-recording huwa mill-album tal-Orkestra Nazzjonali ta' Malta taħt id-direzzjoni ta' Surbast Joseph Vella. Illi ħareġ eh, propju ftit ta' snin ilu qabel manka ħallina s-Sur Mastvella. Fil-waqt li eh, tifmu sew li din is-sensiela ta' noti memorabbli hija waħda dwar il-mużika Maltija jew tal-anqas dwar il-mużika f'Malta, ma rridx intikom l-impressjoni li hija dwar ġeneru partikolari jew ieħor tal-mużika. Wisq anqas mhi xi attentat biex nippreżentalkom l-istorja tal-mużika f'Malta skont Tony Sant. Fil-verità, dawn in-noti memorabbli huma anjostiċi fejn jidħol il-ġeneru, u allura nqisuhom kollha bl-istess mod u bl-istess intenzjoni. Dan mhux neċessarjament se nipprova nagħmlu f'kull programm individwali għal inkunu ċari. Eh, il-varjetà, il-gosti personali u aspetti oħra jafu jiddeterminaw x'nisimgħu flimkien f'dawn il-programmi ta' noti memorabbli. Per eżempju, kieku kelli nieqaf naħseb dwar dak li kellna sissa f'dan l-ewwel programm ta' noti memorabbli, Il-kotra hemmhekk mingħand in-Nobling Show. U dwar il-hip hop bil-Malti ukoll se jkollna diversi mumenti ta' noti memorabbli fil-ġimgħat li ġejjin. Dan mhux biss kwestjoni ta' gosti ħankunu ċari. Dan huwa wkoll għax nemmen b'saħħti kollha li l-hip hop bil-Malti huwa estensjoni ta' ħafna mill-aspetti li se nittrattaw f'dawn in-noti memorabbli. Eh, forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi sintendi. Però anzi ċert li se jkun hemm min mhux talli ma jaqbilx miegħi imma talli jara l-affarijiet kompletament differenti minn kif anke narhom jien. U dan preċiżament huwa dak li qed nipprovaw naraw flimkien f'dawn in-noti memorabbli. X'inhuma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerrbu s-snin u jgħaddu s-sekli. X'inhuma l-aktar noti memorabbli? Is-silta ara ġejja mill-grupp Etnika bil-vuċi ta' Julie Pomorski, maħuda mill-album Zifna, maħruġ fuq fil-Fla Records fl-2003. Hawnhekk it-taqbila tradizzjonali tinbidel f'mużika kontemporanja b'arranġament modern biex ma ngħidux postmodern minn dan il-grupp Malti etnika. U hawn nidħlu f'parti oħra tal-programm li bħala se jkollna f'kull edizzjoni ta' Noti Memorabbli. Importanti li barra li nevalwaw il-passat u nifmu ftit x'ġara fl-imgħoddi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa. U attwalment, xi ħaġa li potenzjalment toffrilna diversi noti memorabbli huwa l-album il-ġdid tal-Big Band Brothers li jismu Xeda li għadu kemm ħareġ propju nhar il-Ħadd l-4 ta' Marzu ta' din is-sena l-2021. Ħatti like li għadu fadda. Minnu se nisimaw dik is-silta li huma għażlu biex tkompli tinstema bħala l-ewwel waħda misluta minn din il-ġabra. Allura, minn il-Big Band Brothers din hija gżira tat-tamla. xhieda. U qabel nħallikom tajjeb ngħidilkom ftit eh, x'qed nippreparaw għalikom għall-programm li jmiss f'din is-sensiela ta' noti memorabbli. Fil-programm li jmiss se nagħtu ħarsa lejn id-diski. Iva, preċiżament dak il-fenomenu illi tfaċċa f'Malta ftit anqas minn mit senilu, volja bar Malta kien ilu ftit jeżisti u li bih Bdejna nistgħu nisimgħu l-mużika mdaqqqa fil-kumdità ta' darna meta rridu aħna, minn mużiċisti u kantanti illi ma kinux fl-istess post illi konna fih aħna f'dak il-mument illi qed nisimgħuhom. Se naraw naqra X'kienu l-ewwel diski Maltin u kif għadna niftakruhom sal-lum da. Nagħtu ħarsa wkoll lejn l-aktar diska Maltija popolari, fis-sens ta' l-aktar diska illi imbijaw kopji tagħha. u nikkontemplaw ftit l-iżvilupp ta' diski fl-era diġitali li bdiet kif tfaċċaw l-ewwel CDs. Biex nagħlqu llum se nħallikom b'silta minn diska li ħarġet fl-1964 f'produzzjoni ta' Smithsonian Institute fl-Istati Uniti tal-Amerika fuq id-ditta tad-diski Folkways. George Bonavia, xandar Malti li għex fil-Kanada għal bosta snin, kiteb xi noti biex jidru mad-diska eh, Folk Songs and Music from Malta meti ħarġet fl-1964. Din is-silta li se nisimgħu issa eh, kien iddiskrivija biss bħala kanzunetta moderna, irrekordjata fl-istudio Red Diffusion fil-Belt Valletta fil-bidu tas-snin 50. Din hija l-kanzunetta Maħbuba Kekina bil-kliem ta' Carmen Sapiano u l-mużika ta' Joe Xuereb, li skont George Bonavia iltaqgħu f'Toronto l-Kanada fejn emigraw ftit wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Dan huwa l-ħoss tal-kanzunetta Maltija qabel l-influss tax-xandir bit-television mill-Italja u r-rivoluzzjoni kulturali li ġab miegħu U bik ġejna fit tmim l-ewwel programm biex sensila ta' noti memorabbli flimkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabbli tal-lum kienu mill-mużika ta' Giuseppe Balzano, il-proġett Lejla Maltija ta' Mario Cordina, Nikolaj Zwar, Nobling Show, Letnika, il-Big Band Brothers u Carmen Sapiano flimkien ma' Joe Schwierer. Aktar tarif issibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisan.com. Għan niltaqgħu għal edizzjoni oħra ta' Noti Memorabli darbohra, fl-istess post u fl-istess ħin. Noti Memorabli huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.